для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем ваш увазе старонкі рамана Івана Меліжа «Людзі на балоце». Выканаўца артыстка Ліка Пташук. Васіль намерыўся ўжо вярнуцца ў хату. Узяць сякеру, як паявілася, перамагло іншае жаданне даглядзець гумно. Адчыніў варуцы, лёгка нецярпліва пайшоў белай сцежкай к прыгуменню. Калі ўбачыў цёмныя гумны, што пацягнуліся ў ранішні шэрані маўклівым панурым радам, зноў ажыла трывожнасць. Страшная ноч нібы зноў наблізілася. На момант аж затаіўся Васільці нечутно крокаў ззаду дотыку абрэза. Але ўсё ж халаднаваты, нейкі асабліва свежы пах саломы з гумна, зычны рыб паслухмяных гуменных варот не прайшлі міма яго ўвагі. Устрывожаная душа адгукнулася на гэтыя родныя праявы ціхай, затоянай радасцю. Васіль не зачыніў варот, і шэрань знадворку адзначыла падмецены ток з горкай мякіны ў кутку. Ладунак снапоў у адным за старонку і салому ў другім. Снапоў намалочаных было ўжо менш, як тады, калі ён малаціў апошні раз. Ён ведаў, што матка і дзед Дзяніс рабілі тут без яго – Васіль скінуў, разаслаў некалькі снапоў, намацаў навешаны сук сахі цэп, размахнуўся і весела выцеў бічом па калоссі. Даўно-даўно не чуў ён руках ва ўсім целе такой радаснай сілы. Канца меры, здавалася, не было б ёй, аж дзіва, колькі накапілася гэтай сілы за тое дурное абібоцтва у юравіцкай міліцэйскай баковачцы. Як згаладала за крайчык хлеба, учапіўся Васіль у дубовая цапільна, дзівячыся з лёгкасці біча. Ён ударыў яшчэ раз другі, стаў махаць, махаць, біць і біць. Адно было нядобра, цемнавата ў гумне, і біць даводзілася на ўздагад. Як ні шкада, хочаш, не хочаш, трэба вешаць цэп зноў на саху. Да таго ж успомнілася, што пад павеццю не пасечаны смаляк. Маці, мабыць, няма чаго запаліць у печы. На астатак не ўтрываў Васіль, памахаў цэпам, як пастух пугаю, проста так для забавы. Зноў выйшаў на белую сцежку, чуючы моц у целе і павесялелы. Пад павеццю люта накінуўся з сякерую на смаляны корч – лупіў па карчы карчом аб калодку так, што аж жар кідала самога. Кінуў світу на сані, у белай сарочцы біў, разламваў корч дагэтуль, пакуль не засталіся ад яго крывулі ды трэскі. Неўзабаве Васіль ужо ішоў з драўляным вядром да калодзежа, які быў на мяжы яго і дзядзькі Адаметіка сяліп. Трэба было напаіць каня. Вядро на кручок вочапу Васіль не павесіў, а кінуў. Кручок не стаў зашчапляць і так не сарвецца на патопе. Ва ўсім тым, што не рабіў Васіль цяпер, як бы ён хваліўся сваёй хвацкасцю, сваёй спрытнай. Выцягваючы вочы з-за калодзіша, з якога знаёмы пахла мухам, старым мокрым дрэвам і вадою, Васіль пачуў, што з суседняга двара нехта падыходзіць. Ён азірнуўся. Гэта быў недамецік. Ішоў плячысты з васпаватым тварам малады мужчына у вайсковай вопрацы і зімовай шапцы з вострым верхам. «А, рэштант з'явіўся!» – павітаўся мужчына, здалося Васілю з насмешачкай – Васіль мелькам заўважыў. У таго, што падыходзіў, ад чаравікаў да самых калень былі накручаны чорныя анучы, і ногі ў іх былі падобны на вялізныя граковыя. Надзеў чаравікі хварсіць, за суджэннем падумаў Васіль. Ён не так пазнаў, як здагадаўся, што васпаваты вайсковы Міканор Дамецікаў сын, які вярнуўся са службы. Маці учора між іншых вясковых навін – памянула і гэту. Ну, арыштант, ну і арыштант. А табе які сабачы клопат дае тага? Адгукнуўся думкаю на суседава прывітанне пакрыўджаны Васіль. Міканур жа нібы нічога і не сказаў такога. І здзівіўся? А ты чаго? Ваўкаваты такі. А таго, лепі будь ваўкаватым, як авечкаю. Каб не кусала усякая. Васіль узяўся за дужку вядра, нягледзячы, сунуў вочы по бок Меканора і намерыўся ісці. «Пастой!» – паспрабаваў затрымаць Васіля Меканор. «Нядобра так, не па-суседску. Шчэ двума словамі не перакінуліся, а ўжо грызціся сабраўся. А я так да другіх, як яны да мяне». І Васіль, паказваючы, што гаварыць больш не хоча, падаўся з вядром да хлява. «Не па-суседску, бачы?» А ты са мной па-суседску, думае, як чаравікі ды шапку ваенную надзеў дык абзываць усякім словам вольна яму. думае, калі чалавек зараз што прыйшоў, так і пляваць на яго можна. І Васіль пагразіўся: О скажы яшчэ раз такое плюнь, пабачыш у мяне. Так Васілій затаіў бы злосць на суседа, адрэзаў бы сябе ад яго, калі б гэтай сустрэчу цяперашняе знаёмства іх і закончылася. Але пад вечар, калі Васіль прыцягнуўся з лесу з возам дроў, маці пераказала яму, што прыходзіў міканор, прасіў зайсці пагаманіць. Васіль на гэта запрашэнне не сказаў нічога, але патым, як незадаволена матнуў ён галавою, маці здагадалася, што яно не спадабалася сыну. Маці не стала дапытвацца, што такое ўчынілася між сынам з суседам, ведала, што Васіль усё роўна не скажа. Але не ўтрывала, каб раз другі не перадаць Меканорава запрашэння, знарок дадаючы ад сябе розныя выдумкі, якія магла пусцешыць сынава сэрца. Сказала, што вельмі хваліў Васіля за гаспадарлівасць, прасіў, каб ён на нешта не злаваў. Дзед Дзяніс патрымаў, Не адведаць суседа не ўважыць ласкай такую радасць, як прыход яго са службы нягожа. І ўсё ж пайшоў Васіль к меканору неахвотна, так, абы не пакрыўдзіць маткі і не паказаць непашаны да суседа. Рашыў пасядзець трохі для прыліку, пагаворыць пра тое сёе, іспоўніць матчын наказ і вернецца хутчэй сабе дадому. Васіль спаткаў міканора на двары, той нёс сенцы ўражку. Заходь, зараз прыду, сказаў міканор ідучы. І ён вярнуўся ў хату, атрэсваючы чырвоныя, мусіць толькі што памытыя рукі. От брат за гаспадарку бяруся. Міканор выцер рукі ручніком і засмяяўся. Забыў усё, што ўмеў. Спачатку вучыцца трэба. Не кажы, запярэчыла да меціха, што парадкавалася каля печы. Чалавек падумае, што і праўда, не слухай яго Васілько, смяецца ён. А смяюся, добрыя смешкі, паранку рабіць уже не знаю як. Не слухай яго Васілько, умее ўсё, умее ён. Даметиха стала збіраць вячэру і пера тым, як сесці за стол, Міканур запрасіў і Васіля. Але той адмовіўся. Некалькі хвілін потым угаворвала далучыцца да ўсіх і да Меціха, Аднак Васілій на гэты раз цвёрда стаяў, даводзячы, што толькі што вячэра ў дома наеўся аж лішне. Да міцікавы селі адны. Тады надышла цішыня. Дамашнія вячэралі, а Васіль з, з выгляду важны, сталы, стараючыся трымацца ўпэўнена, з вельмі шпільную ўвагу разглядаў карткі на сцяне. Акрамя той пажоўклай аддаўнасці карткі, на якой дамецік малады хвацкі ў страшнай калматай вайсковай, як стог шапцы цягнуўся побач з нейкім незнаёмым, картку гэту казалі стары дамецік прывёз яшчэ з японскай вайны. Было тут і некалькі меканоравых здымкаў. З іх іх Васілер бачыў раней толькі адзін. Меканор вось стрыжаны ў гімнастёрцы з шыракаватым каўняром нечым, як бы напалоханы. Васіль, калі пабачыў гэты здымак першы раз аж дзівіўся, што гэта магло так напужаць. А цяпер побач з гэтымі здымкамі было некалькі новых. І на кожным міканор з невядомымі таварышамі, усе апіразаныя рамянямі, у блішчастых ботах і з шашкамі. это маё аддзяленне сказаў меканор сёрбуючы боршч Васіль усё шчуў сябе неякавата чужым і разглядаючы карткі чакаў адной той пары калі можна будзе не рызыкуючы прыстойнасцю вырвацца сабе на волю агледзеўшы карткі раз другі раз ён ужо намерыўся сказаць да медзікавым што трэба падацца дадому зрабіць яшчэ сёе тое калі на двары то раптам пачулася гамонка і крокі. Першы ўвайшоў шумліва і весела Хоня бацько матка. Ён быў у падранай свіце ў падранай шапцы, але ў гэтым звычайным сваім убранстве ўдаваў проста такі фарсуном, так прыз, спрытна вісела світа і так смела ліпла да макаўкі шапка. «Вечар добры ў хату, кеп жылося і кеп вялося!» – сказаў Хоня звонка і цвёрда і табе Васіль добры вечар дадаў ён такім тонам нібы толькі учора бачыліся за хонем паявіліся яго прыяцелі чорны пануры як бацька пятро пракопаў і куранёўскі гарманіст алёша губаты Пятро толькі штосьці буркнуў пад нос і стаўнуў парозе, шырокай спіною амаль зусім затуліў Алёшу. «От, у самы час, бы, скажы, ты чулі!» На вячэру акурат, прамовіў Хоня, усё з той жа весялосцю і не чакаючы запрашэння, як дома падаўся да лаўкі і сеў шырока і вольна. Даметіха і стары даметік, як трэба было па звычаю, запрасілі хлопцаў к сталу, але Хоня за ўсіх адказаў: "Дзякуем. Не спадзяваліся, што вось так добра прыбудзем, дак дома натапталіся картоплі. Пад'елі, пацвердзіў Алёша, прымошчваючыся каля хоні. Ну пад'елі ці не пад'елі, а пасядзелі бо разам, паспрабавалі б чаго Бог паслаў. Начала было даміціха, але стары перабіў яе разважліва. О было б спрабаваць чаго, дык нябось угаварылі б як-небудзь, а то трасол адзін дый картопля. Чарка хоць бы дзе завалялася. Апазніліся, засмяяўся Міканор. Што было, выпілі. Багата там чаго было, сказала Даметиха. А вось дзве пляшкі якіх. Ды мы знаем, што ахвотнікаў на гарэлку знайшлося. Дак ад гэтага мы не вельмі-то сразу і ляцелі. Хоня хітра зірнуў на Міканора, павёў гутарку на іншую. Хочам ад Міканора з дзеўкамі нашымі пазнаёміць, бо ён можа, мабуць, забыўся. Да дзеўкі сказаць, збуду проста не даюць, прывядзі, прывядзі меканора. Ае, э, О возьмите яго, хартонко, ухапілася ахвотна да меціха, няхай пагуляе. Толькі баімся, што ён можа цяпер да гарадскіх болей прывучаны, сказаў Алёша губаты, адольваючы нясмеласць відаць, стараючыся патрапіць хоню. Не было калі прывыкаць там, заявіў Міканор. А ўсё-ткі пэўне завёў якую-небудзь мармазелю, учапіўся Хоня. Ды не, сказаў Міканор. Так праўда гуляў, колькі разоў там па берагу ці ў парку і то з хлопцамі з марозам ці з кісялём. Э, з марозам, кажы. Так табе і паверам, сказаў Хоня. З кісялём, кажа, гуляў. Ой, пабачыць бы нам таго кісяля падтакнуў Алёша губаты. Васіль з гэтай гамонкай і смешкамі стаў чуць сябе ў дамецікаў ямчэй. Ужо не хацелася асабліва ісці дадому, можна было і тут пасядзець, паслухаць. Ён ужо амаль супакоіўся, гатоў быў забыцца на ўсе страхі, калі дзверы адчыніліся ў пройме іх, як злы напамінак і як пагроза, Паявілася постаць грыбка. Васіль ад неспадзеўкі аж пахаладзеў, больш за ўсё ён не хацеў, каб сустрэцца з грыбком і на табе, Вось твар у твар. Васіль увесь сціснуўся, насцярожыўся, чакаючы самага паганага. На момант з'явілася падазрэнне ці не знарок, ці не для гэтай сустрэчы запрасіў міканор. Няўжо знарок падстроіў гэта. Але паглядзець на міканора, хоць бы вачым і праверыць падазрэнне не мог, нязводна сачыў за грыбком. А нічога страшнага як бы і не было. Грыбок толькі зірнуў на Васіля, нядобра зірнуў, сеў на другую лаўку. Ні слова не сказаў Васілю, але ў маўчанні яго хлопцу яшчэ больш чулася непрыхільнасці да кора. Цяпер Васіль быў нібы прыкаваны да сцяны, каб і паспрабаваў, не змог бы, здаецца, адарвацца – Ён папракнуў сябе моўчкі, Да уже за рок не хадзіць ні да кога, не бачыцца ні з кім. Дзень цэлы перабыў без якіх-небудзь прыкрых сустрэчы, вось тут трэба ж было прыперціся. Ён зноў пачуў сенцах крокі, павёў вачыма к дзвярам. Каго ж там яшчэ нясе? Праз хвіліну ўвайшоў чарнушка. Вось гэтага толькі і не хапала тут. Васіль здавалася, уліп вачыма ў картку, але не бачыў яе, чакаў адно. А што ж далей будзе? Васіль заўважыў, павітаўшыся, чарнушка адразу ўгледзеў, вылучыў з усіх яго. Хо! і Васіль тут прамовіў чарнушка як бы давольны, але Васілю ад гэтага не стала вальней дамеціха адгукнулася. Або зайшоў па суседску к таварышу. Дякуй яму. Ці ты не учора ўвечары прыбыў, не хацеў адступіцца ад Васіля чарнушка. Ну учора. А ўвечары уцямнела уже добра, як прыбыў. Уцямнело. Дак што? Да нічога. А убачыў я нехта учора у поцемках падыходзіць да хаты, сказаў чарнушка, ну як бы падобны да цябе, але хлява акурат ішоў. А сягоння чуе і праўда, ты прыбыў. Дык я і падумаў, Васіль прымаўчаў. Дык зайшоў бы няхай, я это не сказаў тады нічога, бо не пазнаў добра. Не паверыў грэц яго, а то ж такі, мабуць, і ты быў. Васіль вырухнуў, плячом як бы хацеў адчапіцца. Не. Гаворка на шчасце пайшла пра меканора. Грыбок сказаў, што меканорня ўрокам кажучы, спраўны вельмі з выгляду, непагана, мабыць, на службе было. Меканор засмяяўся. Да сказаць, што пагану гэта грэх. А адкарміўся як бугай, выгуляўся, пахваліў меканора Хоня. Так я б гуляў вельмі не сказаць, было так не сакрэт, што пасля паходу іншы раз і самы конь пад табою як умылі. Ай А калі ідзеш, ногі адна за адну чапляюцца так, зарагадаў коня, а за ім і Алёша і Пятро. Ледь дацягнешся бувало, зноў жа на варце стоячы. У мароз на ветры як напакалееш, дакаж здаецца душа заходзіцца. Кажух такі да пят тулуп давалі, як на варту ісці, дак і тулуп я ты не паможа. Усё адно халадзеча дабярэцца. Ага, падтакнуў Хоня зноў. Да пячонкі дабярэцца. Стары дамецік толькі пачаў быў казаць: "Гэта што, от у манжуры, мароз дык мароз на ляту ўсё жывое нішчыць". Як у хату раптам увалілася яшчэ некалькі дзядзькоў. Між імі былі і руды Андрэй, акуратна паголены з далікатнымі тоненькімі вусікамі крылцамі агністага колеру у фасоністай гарадской шапцы, першы ў куранях палітык і прамоўца. Руды падышоў апошні, паздароўкаўся з міканораў не так, як все, а нязграбна, сарамяжна, а раптам ён зняў фасоністую сваю шапку і адмыслова пакланіўся, ціснучы руку, павіншаваў – Са шчаслівым возвращэннем Міканор Даміцевіч. Рады ўсё вас, так сказаць, бачыць зноў на нашай куранёўскай почве. Дзядзькі не першы раз дзівіліся з далікацтва яго абыходжання, але ніхто не спрабаваў рабіць як ён. Не кожнаму спрыт такі дадзен. А вось унцер у нас на батарэі быў, успомніў грыбок. Ну і унцер. Кулакі папуду як дасць каму, той зразу скапытаў вобзем. А цяпер, праўда, не бывае, каб каго білі. Няхай бы ударыў хоць які камандзір, дык яго б таксама ударылі, што навек закаяўся б, адказаў Меканор. Ну, а калі ж бывае, што каторы не слухаецца, убіўся Хоня. Камандзір яму адно загадвае яму што-небудзь зрабіць, а ён не буду і не буду, не бывае хіба такіх. Ну, бывае ўсякае адказаў меканор, толькі ўсё адно не б'юць нікога. Другім бяруць метадам. Тлумачыць найбольш што да чаго, што такое значыць службу ў чырвонай арміі, каму мы служым. А калі ён не слухаецца, ўсё адно не адступаў Хоня, не судзяць. Ну судзяць, а толькі болей на свядомасць б'юць. Зноў адказаў Міканор. Слухай, а чуў я, што пад мінскам на манеўрах цябе быць даводзілася, апярэдзіў нейкае новае пытанне надакучлівага грыбка Андрэй руды. Ну быў на акружных вучэннях. Андрэй руды хацеў распытацца пра гэтыя вучэнні, але тут умяшаўся чарнушка, пераблытаў размову. А як там зямля под мінскам? Ну Зямля як зямля паспрабаваў быў вярнуць міканора к вучэнням руды, аднак міканор запярэчыў. Да і не сказаць, кеп такая, як наша сушай багата. Балот да крэтка, можна сказаць болей палі, палі, лес і лес можна сказаць інакшы. Без канца чысты сасняк. Багата вельмі горак. Бывае так, што як глянеш з якой горкі, дык толькі і бачыш горкі, горкі, з полем ды да з лесам, аж пакуль відно. Ахоня запытаў: « А мо такая зямля, як у мозыры? Не, меншая. Меншыя горкі, меншыя лясы, такіх, як у Мозары няма. Міканор сказаў гэта як бы з гонарам, ён служыў у Мозары. Гаворка цяпер ужо зацікавіла Васіля. Ніколі за ўсё жыццё не быў ён далей хвойнага. Толькі раз дапаў аж да Мазыра, які здаўся такой далечу, быццам там адразу канец свету. А людзей унь і далей заносіць, і аж дзіва. І вось там зямля жывуць жа там. І як я то яно бувае, Зямля без балота, нібы не поверыла да меціха. Ну як я то яно можа быць, чтоб без балота зямля? От баба, У маньжуры дак не то, што балота і кусточка на сто вярстоў не пабачыш. Гола як падлога, сказаў стары. Ха, а вось у нас у Михайлаўцы таксама зямля была. Як масла грэц яе. Вазьмі на хлеб, дымаш, пахваліўся чарнушка паўзабытай чарнігаўшчынай. А тут куды не кінь, Дык балота і балота, пашкадаваў губаты Алёша. Хе, жабы. Ну, без жаб там, мабуць, сумно, Хоня, а за ім Алёша і Пятро зарагаталі. А, без такіх песень. А чуў я, прамовіў Міканор, адзін вучоны у Мозары казаў, да нас прыязджаў з дакладам. На балоце зямля казаў першы сорт. Без гною радзіць можа. Ну, толькі асушы і сей падтрымаў Андрэй руды, асабліва любіць эту зямлю авёс, каноплі, усякая цэхнічаская культура. <laughs> Сушы <laughs> засмяяўся Хоня. Калі гэтай твані канца краю няма, як асушы. І генерал тут калісь быў нібыто, прыгадаў ігнат хадушчын бацька, якога за звычку да месца не да месту ўстаўляць нібыто, празвалі нібыто ігнат. Андрэй руды пацвердзіў: О, гістарычаскі факт! І хванцэры і генерал Жылінскі, лічны друг цара. Друг ён ці не друг не знаю, а толькі нібыто вучоны дужа, інжынер. Дык і то сказаць, хоць цара і скінулі генералу разам з ім няма, а ўсё ж такі ён генерал, не наш цёмны лапаць. Усе навукі прайшоў. Навукі ты і яго булі не пралетарскія запярэчыў Андрей. Ну які б яны там не былі, а ўсё-ткі навукі, сказаў нібыта ігнат. Дык ён нібыта 20 гадоў біўся з балотамі, сівеў, сох як трэска, а чаго дабіўся. Капае, капае, Ну не ён, канешне, людзі прыведзеныя, А яно балота. Пакуль у адным месцы выкапаюць, а ў другім уже раскай зноў зарасло. Это ж пад загальнем пакапалі тады, прамовіў стары дамецік. Там, мабуць, і знаку не засталося. А дамеціха падтрымала: « А што Бог даў, той адзін Бог і перамяніць можа, а не чалавек казяўка. Вось вы дарэмна халімонаўна, перадавыя вучыны яшчэ пры царскім рэжыме та сказаць пра чалавека другое вучылі. Не кажучы пра цяперашняе пра бальшавікоў, вучылі, чалавек, не казяўка. Ой, не знаю, чаму там вучылі, не вучылі, А толькі як казяўка быў, так казяўка і е. Зноў сказала Даміціха. Bye. Сябры выслухалі старонкі рамана Івана Мележа, Людзі на балоце. Выканаўца, артыстка Лікапташук.